virtual reality Doom from England, and we'll just introduce ourselves. Right, Steve here. Scoot. I'm Darren. Fry. I'm Gordon. and Stick of Doom. Okay. Ε, όπως είπαμε και στην αρχή, τα παιδιά είναι από την ε, Αγγλία, έτσι είναι. Έχουν έρθει εδώ πέρα μόνο για για τρεις συναυλίες, Για Μία στη Θεσσαλονίκη και δύο στην Αθήνα. Ε, έχουν κυκλοφορήσει κάποιους δίσκους ε, στο παρελθόν. Καλά είναι τώρα να πούνε κάτι ίδιο έτσι σαν αρχή, σαν γνωριμία για κάποιους που τους ακούνε πρώτη φορά. Δηλαδή πότε φτιαχτήκανε για τους δίσκους του δύο-τρία πραγματάκια. All Well, Doom have been going since '87. Uh, there's been a lot of changes and a new lineup change since the old stuff, <laughs> and now the lineup is uh, stick drums, tom vocals, brag guitar, and scoop bass. Uh, we've we've got a new album out, a split album with Selfish from Finland, which is on Ecocentric Records from Germany. Uh, I got a split seven-inch out with Hiatus from Belgium on Flat Earth Records, and soon in a few months have a split single with Extinction of Mankind from England. Uh, yeah, and this is a Cano play Song of Doom. I play a Doom song now. Ε, you want to tell something mm. ε, about the ε, κάποιος σας μεταφράσει όλα αυτά που έχει πει το παιδί. οι Doom υπάρχουν από το 87. έχουν ένα καινούριο line-up τώρα. Όλα αυτά χρόνια αλλάζανε line-up. στον πάσο είναι ο Σκούτ που μίλησε μόλις τώρα. Στα τύμπανα ο Στικ, ο Μπράιν στη κιθάρα και ο Τόμ στα φωνητικά. και ε, έχουν κυκλοφορήσει δίσκους από το 88 και ετοιμάζουν κάποιους δίσκους τώρα ένα split LP με τους Φιλανδούς ε, selfies. Έχουν ήδη ένα, ένα split 7 inch με τους ε, Βέλγους Χαϊάτους ε, και τους Extinction of Mankind σύντομα από την Αγγλία. Κάτι για το τραγούδι που θα ακούσουμε τώρα. Uh, the song we're going to play is called Open Mind Surgery from the soon coming single with Extinction of Mankind, and it's about censorship and how crap it is. film. In England, there's a very strong uh, censorship on films, and uh, it's about that. Yeah. That's right. Το κομμάτι λέει, που θα ακουστεί τώρα λέγεται εγχείρηση, ανοιχτή εγχείρηση εγκεφάλου και αφορά γενικά τη λογοκρισία που υπάρχει. Για παράδειγμα, στην Αγγλία υπάρχει πάρα πολύ έντονη λογοκρισία στι ταινίε, στα φιλμ ρίξ το κομμάτι ταυτόχρονα. για άλλη μια φορά το τηλέφωνο του 14292. Όποιοι θέλουν να, να ρωτάνε κάποια πράγματα. Μόνο καλό είναι να παίρνουν ε, τα παιδιά όσο ώρα παίζει κάποιο τραγούδι, γιατί γίνεται μεγάλο μπάχαλο. Ε, γίνονται και κάποιε μεταφράσει εδώ πέρα. Να πούμε λοιπόν ε, πώς, ε, όπως λέει και μια φίλη από εδώ πέρα, πώς έγινε για να έρθουν οι Doom εδώ πέρα στην Ελλάδα. Δεν ξέρω αν θέλουν να πούν κάτι και γενικά για κάποιες περιοδίες που έχουν κάνει, άμα θέλουν να μιλήσουν για εδώ πέρα. Ε, ε, μπορούμε να το λέμε αυτό στον αέρα, δεν ανάγκη να πεις στο ένα τηλέφωνο. Okay. Mm-hmm. in Greece? Right. Yes. No. Uh, Doom, Doom have just got to Greece. It's the first time we've been here. Uh, we're playing three gigs, one in Thessaloniki and two in Athens. And uh, the concert at Thessaloniki is tomorrow at the university, yeah? Yes, yes. I uh, Yeah. All right. So, yeah. Uh, <laughs> we uh, then go to Athens on Friday and Saturday night and play there. Uh, it's the first time I've been to Greece. Doom have toured Europe before now, but but we haven't played Greece. Uh, there's been a lot of questions about Doom, whether they've sold out or whether they've gone big and major. Hang on, because we forget what, what to translate if you talk oh, for sorry. too long time. Λοιπόν, αυτή είναι η πρώτη φορά που έρχονται Doom στην Ελλάδα. Τρει συναυλίε θα παίξουν συνολικά αύριο, από σα έχει πληροφορήσει και δώσει στο κατηλημένο στέκι του βιολογικού και δύο ακόμα την Παρασκευή και το Σάββατο στην Αθήνα. Είναι πρώτη φορά που έρχονται στην Ελλάδα. Και τώρα ε, ξεκίνησε να μα λέει για κάποια πράγματα που έχουν ακουστεί για το συγκρότημα Uh, just a bit more about what you were saying now. That was the first time you considered about coming and touring in Greece, or has there been any proposals before? We, we wanted to come for ages because I've known quite a few people from Greece who've uh -huh. come to stay in England, but um, we've just never had the chance. No one's asked us, and all the money, uh -huh. and it's just because the two bands have come as well, and I'm in both bands. now, through, through whom have you arranged this now? which Cost, uh, Costas. Costas. It's his fault. If anything yeah. goes wrong, it's Costas' fault. λέει να έρθουν εδώ και καιρό στην Ελλάδα να Blame him. Hate mail to Costas. Εντάξει, ό,τι, για ό,τι γίνει λέει ευθύνεται ο Κώστας, γιατί έτσι και αλλιώς μέχρι στιγμής την είχαμε γλιτώσει επειδή κανένας δεν τους είχε προσκαλέσει να έρθουν εδώ, αλλά τώρα πήρε αυτό στην πρωτοβουλία και για ό,τι συμβεί εδώ και πέρα, να ξέρετε ότι αυτός φταίει. Αργότερα θα μοιράζουμε τις φωτογραφίες του Κώστα έτσι στον δρόμο. We can put him like uh, wanted on the wall, you know. Yeah, yeah, <laughs> sure. Blame Costas. So what were you going to say about uh, some rumors? Because, yeah, I- for Yeah, we- instance, I'm not aware of these rumors, but there are other people who are wondering. Λέμε τώρα για κάποιες φήμες που έχουν βγει, κάποια από εσάς τις ξέρετε. Όσοι δεν τις ξέρετε θα μάθετε περί τίνος πρόκειται τώρα. We spread the rumours ourselves. So everyone hates us. Never deny anything. when, when we came to Greece, we heard uh, that people were saying that Doom had uh, sold out uh, by going to just reforming to go to Japan. But um, what in fact happened, we reformed, yes, and we went to Japan, yes, and we got paid to go to Japan, yes. Mm-hmm. But um, the money we got, we wanted to go to Japan because we we love Japanese hardcore music, and uh, uh, and the money we got was advance royalties on a record that we we recorded on a Japanese label. Mm -hmm. So, I mean, but Well, we, we, haven't made any money. no, I mean, <laughs> if we're still broke. If the case if the case is that we went to Japan to make money, then why have we come to Greece to lose money? So. <laughs> Οι φήμες που έχουν ακουστεί είναι ότι οι Doom ξανασχηματίστηκαν αποκλειστικά και μόνο για να πάνε στην Ιαπωνία. Η αλήθεια είναι ότι ακριβώ φότου ξανασχηματίστηκαν, γιατί ούτω ή άλλω από ό,τι λένε οι ίδιοι θέλανε να ξαναφτιαχτούν, Πήγανε στην Ιαπωνία. Αλλά ο λόγο γι' αυτό είναι ότι του αρέσει πολύ ε, το είδο του Ιαπωνέζικου, τη Ιαπωνέζικη hardcore σκηνή. Ε, όπως επίσης ότι τα λεφτά που βγάλανε από την περιοδία στην Ιαπωνία ήταν ε, χρήματα που πήραν από το δίσκο που τον είχαν βγάλει σε μια Ιαπωνέζικη εταιρεία. Αλλά λέει εντάξει ότι οποιοδήποτε ισχυρίζεται κάτι τέτοιο στην Ελλάδα θα μπορούσε κάλλιστα να αναλογιστεί το γιατί ξέρω εγώ ένα γκρουπ όταν έχει το σκεπτικό να πάει στην Ιαπωνία π.χ. για να βγάλει λεφτά μπορεί να έρχεται στην Ελλάδα για να χάσει ξέρω εγώ χρήματα όταν είναι τόσο ξεπουλημένο. Was that all the rumours about? Um, I think so. Uh, and also about if we, if we wanted to make money, we wouldn't we wouldn't play in a, a hardcore band. Uh -huh. We, we could make money a lot easier doing other things like being drug dealers up. You know, I think bands like Extremis there and some other bands make money out of music. Yeah, I think we'll, yeah. I think that's a big matter of discussion because there's loads of, uh, for instance, hardcore bands, especially from the US, yeah. that yeah. make money and they make a living out of this, even if nobody knows them and where they are. And also, I think people uh, try to find targets and they want to they want to pe- call people sellouts and they want to hate bands. Yeah, and blame they- people for no reason. If a, ba- if a band is popular, that doesn't mean they're, they're sold out. What, what it seems to me is that in Britain, the sellout thing started about five years ago. Hang on a moment because I have to first not forget, eh? excuse me. Λοιπόν, λέει ο, ο Στίκ είπε τέλο πάντων ότι αν ε, θέλαμε να βγάλουμε λεφτά δεν θα σχηματίζαμε ένα hardcore group. Εδώ πέρα τώρα λέμε ότι πολύ άνετα οποιοδήποτε είδο τέλο πάντων μπορεί να γίνει εμπορεύσιμο. Έχουμε δει π.χ. για δεκάδε παραδείγματα από αμερικάνικα γκρουπ τα οποία σχηματίζονται αποκλειστικά και μόνο για να περιοδεύσουν στην Ευρώπη και επιβιώνουν, α πούμε. Όχι απλά επιβιώνουν, αλλά χρηματίζουν με αυτόν τον τρόπο. Ενώ κανένα δεν τα ξέρει εκεί που είναι, α πούμε, γυρνάνε με πάρα πολλά δολάρια πίσω στην, στη χώρα του. Ε, και τώρα έχει αρχίσει να λέει κάτι ο Γκόρντον, ο οποίο είναι φίλο του γκρουπ τη Σκωτία και τον έκοψα Well, what it is like it was about five years ago the big thing blew up in Britain about sellout bands like Napalm Death and E-Rate Records and other such things, and a lot of that was to do with contracts. And like what happened was the the label owned the band's name mm -hmm. and they could hire and fire the people members of the band, you know, to what they wanted to do. But uh, that's that's not the case with them at all. And I think what's, what's happened here is a lot of people have got the idea and got the wrong end of the stick. And basically, you've got, you've got to know your own en- your real enemies, and you can't just attack people that are Λοιπόν, απλά αυτό είναι γενικά ένα σχόλιο για όλη την ιστορία του όποιος θέλει, όποιος θέλει να κουτσομπολεύει, ξέρω εγώ, να κατηγορεί κάποια γκρουπ για το ότι χρηματίζουν, μπορεί να το κάνει ανα πάση στιγμή. Εντάξει, ξέρουν ότι υπάρχει κάποιο μικρό κόσμο, α πούμε, και σε αυτό το κύκλωμα. Και λέει για παράδειγμα ότι για γκρουπ έτσι όπω ήταν η ENT, η Napalm Death, α πούμε, ε, που κάνανε συμβόλαια με εταιρείε όπω η ERA Records, ότι ήταν στην ουσία, α πούμε, κατέχονταν από την ίδια την εταιρεία, ήταν πουλημένοι και τα δικαιώματα, του, τα δικαιώματα ας πούμε, του ονόματος και του να εμφανίζονται τα γκρουπ, ας πούμε, τα καθόριζε κατά αποκλειστικότητα η εταιρεία. Αλλά αυτή δεν είναι η περίπτωση εδώ πέρα, λέμε, ας πούμε, τον, τον Doom. Θέλετε να συνεχίσουμε να παίξουμε μουσική, ε, Αυτή τη στιγμή δεν μπορώ να παίξω μουσική, γιατί μόλις τώρα μου έπρεπε να γυρίσω την κασέτα. Οπότε μπορούμε να πούμε τι άλλο. Ε, ναι. Θέλουμε να μιλήσουμε λίγο, επειδή πιάσαμε το θέμα των γκρουπ, ας πούμε, τα οποία αν και εμφανίζονται έτσι σαν πολύ σκληροπυρηνικά ή από μουσική ή από hardcore, μπορεί κάλλιστα να δίνουν τα δικαιώματα όλα των εμφανίσεων του ονόματο του εταιρείε, ξέρω εγώ, εκεί. Και να μιλήσουμε ίσω λιγάκι για το τι γίνεται στην αγγλική σκηνή τώρα, έτσι, τι υπάρχει από. We're going to talk about what's going on in and uh, about well, bands like <laughs> about bands who are really hardcore. I uh, just want to explain a few more things about this question. It's because okay, in Greece there has been a scene, for instance, since 1981, yeah. uh, 1980 more or less. But it, it was always like a small scene, and everybody knew each other. And there has been up to now, even the bands we consider as being like the most sold out or commercial and whatever, There have been no bands that uh, appeared with a really um, hardcore kind of music or noise and blah blah, but selling the, the rights to labels, you know, and the names and making contracts and things like that. And this is why, like, we are asking what sort of situation is there to get an idea more or less about what's happening in, in your scene. Επειδή λέμε ότι υπήρχε ένα group στην Ελλάδα από το 80, αλλά Do you want to say something? ακριβώς αυτό που ρώτησε προηγουμένως το Γιώργο. Go on. The scene in England isn't as big as the scene in Greece, but uh, I mean, it's quite hard to explain because, f- for instance, Doom in Greece are considered a big band and like pull quite a few people, but in England we get about 40, 50 people. It's like no one's that bothered about that sort of music because I mean it's quite trendy as England, I suppose, isn't it? And it's like sort of fashionable, like Nirvana, and then it gets really big. But I mean, but there is there is You a know. lot of You mean in England or here? in England. yeah, in England. But there is a lot of excellent new hardcore bands, Yeah. and it's like a new DIY scene that's starting up. Λοιπόν, λέει ότι και στην Αγγλία η σκηνή δεν είναι πολύ μεγαλύτερη από ότι εδώ. ότι τα γκρουπ ας που εμφανίζονται εκεί είναι πάρα πολύ εύκολο να αφομοιωθούν από αυτό το μοδατζίδικο, ας πούμε, να γίνουν εξίσου διάσημοι με τους Νιρβάνα ή τι. Ε, Παρ' όλα αυτά, ας πούμε, η Doom στην Ελλάδα είναι αρκετά πιο γνωστή από ό,τι θα περιμέναν ας πούμε, οι ίδιοι. Φαίνεται ότι είναι έτσι ένα μεγάλο γκρουπ ας πούμε, διάσημο. Ε, και λένε τώρα ότι για την καινούργια αγγλική σκηνή υπάρχουν πάρα πολλά εξαιρετικά καινούργια συγκροτήματα. Could you name some of uh, the really the bands that you consider as being really good in England? Health hazard. Health Hazard from Bradford in England. Extinction of Mankind. Yeah. Kitchener, um, who have now split up. Uh, Bob Tilton, Bob Tilton. Excrement of War. Dead Wrong, Bug-eyed. Godzilla. <laughs> What time? Sore Throat. SOAR <laughs> throat, the new sore throat. Yeah. Λοιπόν, τα ονόματα δεν τα επαναλάβουμε. εντάξει, είναι. New. Okay, we don't need to repeat the names. it's good to play one song. Yeah. Yeah. Okay. okay. This, this song is off uh, the split LP with Selfish. Seven inch. Uh, split 7 inch with hiatus. Okay. Το τηλέφωνο για άλλη μια φορά είναι το 214-272. Το κομμάτι που θα ακούσουμε είναι από το split σινγκλάκι που έχουν βγάλει με τους... όχι, το split LP που έχουν βγάλει με τους χαϊάτους. πούμε και κάποια πράγματα για το άλλο συγκρότημα που βρίσκεται εδώ, ε, για τις Virtual Reality, οι οποίοι παίξαν την Κυριακή εδώ πέρα, και ένα γκρουπ επίσης από την Αγγλία, από τον Bradford. Oh yeah, okay. Uh, just that we've done two gigs here now in Greece, virtual reality. It's a band from Bradford, and uh, well, the singer's here as well, Darren, and he's been here for a month. Uh, he came to visit. He's got a lot of friends in Greece. I think you know maybe it's good to talk about some of the differences. Yeah. <laughs> Perhaps we should, uh, if if we can all talk about what the diff- what we think is the similarities or differences You between know what happened at the beach last night? between Greece and England. I want it cleared up on the air. Από ό,τι καταλαβαίνετε επικρατεί έτσι ατμόσφαιρα τσακίρ και φιου γιατί τα δύο γκρουπ είναι αρκετά καλοί φίλοι, έτσι κοντινοί φίλοι. Ε, έχουν, οι Virtual Reality παίξανε δύο συναυλίες εδώ. Μία στη Θεσσαλονίκη, μία στην Αθήνα. Um, maybe it would be better to talk about um, like the interest of virtual reality going into countries like also like Bulgaria and all that because this is for me really interesting and to an Yeah, there are beaches there, there too, full of uh, oil. He's gonna give the game away. And, uh, what kind of contacts have you have you got with people from over there? Because it's now it's a very short, um, a shut circuit to, to go to these countries, and you would be one of the first bands yeah. ever touring there if you ever went. Yeah. Well, we were meant to play in Varna on the coast in uh, Bulgaria, but it fell through because of difficulty with the venue. We would have been the first English band to play. Doom were going to go to, so it would have been a really good gig. Uh, it's easy now, I think, to get there, but um, we're going to lose a hell of a lot of money when we go. When we go, no. it's uh, we were all prepared to do that because um, it'd be really good to play to people who hadn't had a chance to see any English bands before. Yeah. Um, but sadly, it's fell through. Hopefully, we can come again sometime soon, maybe next year. and get Bulgaria. Maybe a Sofia gig too. And uh, that would be really good. Ρωτάμε ειδικά για τη Βουλγαρία, ας πούμε, γιατί ήταν από τα λίγα γκρουπ που δείξαν ενδιαφέρον και ρωτάκαμε τώρα τι επαφές ας πούμε, είχαν για να πάνε να παίξουν εκεί. Θα ήταν ίσως από τα πρώτα γκρουπ γενικώ από το εξωτερικό που θα εμφανιζόντουσαν εκεί. Είπε τελικά ότι είχαν στην αρχή να παίξουν, ένα σχέδιο να παίξουν στη Βάρνα, αλλά πέτυχε λόγω. Ε, τέλο πάντων, κατέρευσε από το ίδιο το μέρο και επειδή και οι ίδιοι θα χάνανε, δεν μπορούν να, να, μετα, να συναλλάξουν τέλο πάντων το νόμισμα σε τίποτα άλλο. Από εκεί και θα χάνανε πάρα πολλά χρήματα. Τέλο πάντων, κρίνανε ότι για αυτή τη μικρή περιοδία των δύο συναυλιών ότι δεν του έπαιρνε. Αλλά ελπίζουν κάποια στιγμή να μπορέσουν να πάνε και ίσω να μπορέσει να δουλέψει σε κάποια επόμενη στιγμή η ιστορία με τη Σόφια. Um, we, we got in... talking about contacts, we got in touch with a, a guy called Ivalo who heard of us and he wrote to us, and um, he just uh, yeah, Cause, because there's no the money in Bulgaria is not worth anything anywhere else in the world. So all he can do is send cigarettes or vodka, and then we can send him a record back. Mm-hmm. And uh, so we did that for a while, and then when I came to Greece, I uh, <laughs> yeah, <laughs> I came to Greece and. Um, I, I saw that Bulgaria was near, so we, we, we went for a week. Had a really, really good time there. Some really nice people, Svetlo and Ivalo, who were going to do the gig. It was, uh, you know, it was worthwhile going, and we really wanted to go with the band as well. What kind of places have they got there? It's like youth centres? Yeah, like youth centres. Like uh, in uh, Germany, if you know, it's uh, similar to that for the youth centres off the government, but it was okay. There's nowhere else that they could put on gigs. Ακριβώ γι' αυτό εξηγεί, επειδή τα βουλγαρι... το βουλγαρικό νόμισμα δεν ανταλλάσσεται σε τίποτα, δεν το δέχεται κανένα άλλο μέρο του κόσμου. Ε, ότι το, το παιδί με το οποίο αλληλογραφούσαν, δεν θυμάμαι το όνομα που μου είπε αυτή τη στιγμή, ότι αναγκαζ... Ε, τους είπε, παιδί μου, ότι θα μπορούσαν να ανταλλάξουν βγαίνοντα από τη χώρα με τσιγάρα ή με μπουκάλια βότκα, ας πούμε, το μόνο που μπορούσε να κάνει, το καλύτερο. Παρ' όλα αυτά υπήρχε αρκετό κόσμο από εκεί που ενδιαφερόταν να στήσει τι συναυλίε του και αν πηγαίνανε θα καθόντουσαν μια εβδομάδα και λέει ότι θα ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρον τέλο πάντων να μπορέσουν να το κάνουν. Okay. And for how many years virtual reality has been playing together? Too many. Too many. Five years. Uh, we started off very um, haphazardly. I don't know if there's a translation for that, but um, yeah, Yeah, we started really slowly. We just and we're we're on a go slow. yeah, we just started like just playing just for the fun of it, really. Mm. And we didn't do any gigs for about two or two and a half years, and then we started like. But now we've done a lot more gigs outside of England than we have in England. And, yeah, we've played Germany and Belgium, Holland, and now Greece. And uh, yeah, we we like to travel abroad and see things, see what's going on in other countries and stuff. I think it's important to make like international contacts because like you, wherever you go, you see the same sorts of situations, yeah. and you meet the people with almost the same ideas. And although in some places, like we, we've had recently, we've had a few cases of people falling out with each other, even though they're in sort of the same movement. And we had this in England not not too long ago, but we seem to have sorted out a little bit. Um, and, and but I mean, I think if you get a bit of if you get a bit of influx between people, well, we were actually going to twin some of the places, uh, like the squats. This was a an idea we've just been talking about. Uh, the one in twelve club, which we have in Bradford, we thought we could twin it and make a sort of a, uh, an official connection between some of the places. yeah, with Barbara, Villa Amelius, and places in Belgium, Germany. Yeah, Places where we know a lot of people from there, and and that a lot of people from there have visited us. And then and hopefully. Λοιπόν, ε, λένε τώρα ότι αρχικά έχουν πέντε χρόνια που παίζουν, ότι ξεκινήσαν στην ουσία έτσι για πλάκα, για τη δική του απολαύση, ρε παιδί μου, σιγά σιγά. Ε, Παίζοντα και ότι τις, έχουν παίξει κάποιε συναυλίε στην Αγγλία, αλλά τι περισσότερε στο ναι. εξωτερικό, το οποίο το θεωρούν ας πούμε, και ω την, την, καλύτερη φάση για να βλέπουν ανάλογου ανθρώπου και ανάλογε καταστάσει σε άλλε χώρε. Έχουν περιοδεύσει αρκετά στη Γερμανία και στην Ανατολική. Και είναι πολύ ενδιαφέρον λέει, να βλέπουν ότι παρότι ξέρω εγώ, τα μέρη αλλάζουν και ίσω και η κουλτούρα κάπω αλλάζει, ότι υπάρχει κόσμο ο οποίο έχει του ίδιου τρόπου, να... την ίδια στάση ζωή. Ε, και παρότι τέλο πάντων αρκετέ φορέ οι άνθρωποι μέσα σε αυτό το, το κίνημα, σε αυτό το χώρο, ας πούμε, μπορεί να διαμάχονται μεταξύ του, να, να συγκρούονται. Ε, έχουν και, παραδείγματα από τέτοιε περιπτώσει στην Αγγλία. Ακριβώ έτσι όπω γινόντουσαν, αλλά προσπαθήσαν για κάποια δόση να κάνουν το, το μέρο που έχουν, το στέκι που έχουν στο Bradford το 1 στα 12. Προσπαθήσαν να το κάνουν με τη βοήθεια, αναφέρανε εδώ το όνομα κάποια κοπελιά Μπάρβαρα. Ε, προσπαθήσαν να το κάνουν σαν μέρο το οποίο θα έχει διεθνεί επαφέ και με κάποιο χαρακτήρα τέλο πάντων αντιπληροφόρηση. Ε, Επίση, θέλουν, σκέφτονται τα παιδιά να ε, αδερφοποιήσουν το 1 στα 12 το κλαμπ που έχουν στο Πράτφορντ με διάφορα μέρη σε όλη την Ευρώπη όπου ξέρουν κόσμο τον οποίο εμπιστεύονται και έτσι σκέφτονται να αδερφοποιήσουν το 1 στα 12 με τη Βίλα Βαρβάρα την κατάληψη που έχουμε εδώ στη Θεσσαλονίκη, τη Βίλα Μαλία στην Αθήνα, ένα κλαμπ στο Βέλγιο, το Βόρτιν Βίς και άλλα μέρη στη Γερμανία και στην Ολλανδία επίσης. Και μπορούμε να του παραδώσουμε και το κλειδί τη Βαρβάρα πάνω στο μαξιλαράκι κόκκινο. And hopefully, what we thought was if it, it would start with the 1 in 12 twinning with all these places, then maybe places in Germany and Greece that do not know each other would get in touch with each other and it would promote things all, and it could expand to uh, America, uh, North America or wherever. Unity. So it, it's, hopefully it'll be a good thing, context internationally. Ε, Επίση σκέφτονται ε, με, με, βάση αυτή την, ε, ιδέα να, με κάποια μέρη που θα γίνει αδελφοποίηση του κλαμπ ε, του 1 στο 12 στην Αγγλία, με κάποια μέρη που θα γίνει αδελφοποίηση στην ε, Γερμανία, ε, να, να, γίνει γνωστό, να γίνει γνωστά αυτά τα μέρη και στην Ελλάδα, ώστε να γίνει αδερφοποίηση και αυτό το πράγμα να επεκταθεί επίσης στην Αμερική άμα γίνεται, ώστε να έρθουν κόσμος από όλο τον κόσμο πιο κοντά σε, σε επαφή, ε, ώστε να πετύχουμε κάποιο, κάτι, κάτι καλύτερο και διεθνές. Αν δεν είναι, πρόκειται να ακούσουμε τώρα λίγη μουσική, είναι καλά να μιλήσουμε λίγο περισσότερο ή τώρα ή σε λίγο για, το, για αυτό το κλαμπ, ας πούμε, αν οι ίδιοι κάνουν συναυλίες εκεί και πώς διοργανώνονται, με τι, με τι σκεπτικό, πώς, πώς άτομα είναι στην ομάδα, ξέρω εγώ και τι όρους, ας πούμε, έχουν βάλει για τη συνεργασία τους okay. με τον κόσμο. it's better to talk now about the club if you can and about the, the policy of the club, about the gigs you, you put there, you and like uh, how many people and the parties and, and, what kind of okay. conditions. Right. Well, uh, the place we have in Bradford is called the One in Twelve Club, and it's been going as a, an, a group or an idea for about 13, 14 years now. Is that right? And, and we've had a, a building uh, for five years, and now we've got our own building. It's it's a little bit different from a lot of the things we see here because it's not a squatted or occupied place, so it's an official place, and that means that we have to do uh, do certain things as we, as we'd say by the book. We have to pay the bills. We're we're linked to a, a brewery. You mean official place? You mean rented or? No, we, we've actually bought we've bought the building now. okay. We actually own it ourselves. Some kind of collective of people or what? How many? Yes, uh, well 600, depending on what happens a year. Yeah, what we have is we have a membership system, and this again is a legal thing because uh, the easiest way, the, the drinking laws are quite difficult in England, but the easiest way to get around them is to have a club which is only for people who have the membership of this club. And so every year you must join as a member. And so some, some years there's been a thousand members, and other times just you know a few hundred. But all the member all okay. Ναι, λέει ότι το μέρο τέλο πάντων που έχουν ε, στο Bradford έχει με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο τρέχει, υπάρχει εδώ και 12-13 χρόνια. Ότι δεν είναι σαν τα πράγματα που βλέπουν εδώ, σαν τι καταστάσει που βλέπουν εδώ, ας πούμε, δεν είναι μια κατάληψη. Uh, what did you say at the beginning about having the, the place for five years? Yes, we, we, we've we, yeah okay we've had a building for six years, and when we first got it, it was um, completely derelict. It had to be made, and people worked for nothing, and they did. This very building you've had for six years. Yes. Το συγκεκριμένο κτίριο το έχουν τώρα για έξι χρόνια. Αρχικά ήταν τελείως κατεστραμμένο και θα έπρεπε να το φτιάξουν. Και λόγω μιας ειδικής ρύθμισης ας πούμε, που υπάρχει, είναι ένα μέρος λέει, κατά κάποιο τρόπο έτσι επίσημο. Τέλο πάντων, πρέπει δηλαδή να κόβονται αποδείξει για τα πράγματα που πουλούνται, γιατί το όλο ζήτημα με το πιώμα με τα ποτά στην Αγγλία είναι αρκετά δύσκολο. Έχουν τη δυνατότητα να παρέχουν, ε, να πουλάνε αλκοόλ μόνο στην περίπτωση που είναι κλαμπ με μέλη τα οποία έχουν κάρτα μέλους και έχει, αυτό έπαιζε ας πούμε ανά χρόνια από 200-300 μέλη μέχρι και 1000 μέλη ανά χρόνο. But how many of the people are who are really um, into it? Uh, yes, um, yes. I mean, uh, we could guess about this. What do you think? about 30 people who, who organise and do things. And, and a lot of people have been there from the start and they still carry on. But others are just, you know, people, new people coming in and old ones going out. And level of cooperation yeah. yeah, what, what we, I think a good thing that we have here is a, a, meeting every week. Uh, every Sunday, there's this, it's a tradition now. So every Sunday you have a meeting and, and here, everyone discusses their arguments and their plans, and all the decisions should be made at this meeting. So this stops a lot of the sort of fighting between people that could that could sort of split and separate everyone. And and so if you have any problems at all, then it's better to sort of it does work. Yeah, I mean that, sometimes you get arguments, and and sometimes people are, come to the meeting and they say, right, this is it. I don't want to work with with this place ever again or whatever. but it, at least there is somewhere where everyone can sort out their differences. So it's basically like self-managed Yeah, yeah, it's totally yeah. self-managed. No town council supervisors. Η βασική οργανωτική βάση, τέλος πάντων, αρχέ υψηλά για ε, η οργανωτική βάση του μέρου είναι γύρω στα 30 άτομα, τα οποία, από τα οποία υπάρχουν ορισμένοι από του αρχικού, από την, το τελείω ξεκίνημα και κάποιοι άλλοι που έρχονται και παρέρχονται. Είναι κατά βάση ένα τελείως αυτοοργανωμένο μέρος ε, γιατί λειτουργεί με διαδικασίες ε, συλλογικές ανοιχτής κοινή συνέλευση. Κάθε Κυριακή έχουν τη συνέλευση, στην οποία ε, μπορεί να επιχειρηματολογήσει ο καθένα ανάλογα με τις αντιρρήσεις ή με τις ιδέες που έχει για να συνεχίσει το μέρος ή ακόμα και αν θέλει να αποχωρήσει. με τη δηλώσει τη συνέλευση. Και τώρα δεν θυμάμαι, τίποτα άλλο. What? Yeah. Um, um, uh, the one in twelve its policies are um, against racism, against sexism, and against homophobia. And um, uh, it, the building itself actually consists of three floors. On the first floor is the gig, gig hall, where we have gigs, and there's also a bar uh, and a darts board. <laughs> yes. On the uh, second floor, there's just a bar with a pool table and uh, just where a football table, where everyone most yeah, where mostly everyone socialises, and then on the top floor is a cafe, with a sno- cafe. yeah, which also has a snooker table. Um, uh, does uh, we have gigs at the one in twelve? We have. Uh, uh, meetings for various groups, like political groups and things, and uh, we also have uh, raves and just different groups of people, collectives like organise different events and. We have a meeting room also. It, well, we have meetings in the bar, so it's Okay. It's better. It's not just punk bands as well, it, but as long as I mean, you know, the people with the same attitude. It's not. It's not just punk bands. It'll specialise in anything as long as it's not sexist, racist, homophobic, whatever. Then it doesn't matter. Λοιπόν, ε, οι τακτικές λέει του μέρους είναι ενάντια στο ρατσισμό, στο σεξισμό και στην ε, φοβία τέλο πάντων ε, απέναντι στους ε, ομοφιλόφιλους ανθρώπους ε, ότι το κτίριο είναι τριόροφο, στο ισόγειο υπάρχει το μέρος που γίνονται οι συναυλίες, στον πρώτο όροφο υπάρχει ένα μπαρ το οποίο έχει και το απαραίτητο, τον απαραίτητο στόχο για δαλάκια ε, και νομίζω, ή όχι, στο ισόγειο είναι το στόχο για τα Στο δεύτερο έχει μπιλιάρδο και στο τρίτο, στον τρίτο όροφο υπάρχει ένα εστιατόριο και καφέ στο οποίο φτιάχνουν ε, χορτοφαγικό φαγητό και φαγητό για vegans. Ε, επίσης κάνουν, το μέρος είναι ανοιχτό για συναντήσεις διάφορων ομαδοποιήσεων και κολεκτιβών οι οποίοι δεν είναι αναγκαστικό να είναι πανκάνθρωποι, είναι διάφοροι που τέλος πάντων έχουν τακτική ενάντια, συμφωνούν με τις αρχές του μέρους ενάντια σε αυτά τα πράγματα. Ε, it's nice to listen ε, okay? reality. is was um, that was the virtual reality split single with New Throne, who are a band from Belgium, and uh, that was on uh, Genit Records, which is a Belgium label. Um, the ne- can you translate that? Δημήτρη, μπορείς να Αυτό, μεταφράσεις το παιδί. αυτό ήταν ένα κομμάτι των Virtual Reality από το split δίσκο με τους New Throne που βγήκε στη βελική Zenit Records. Um, the next song is uh, another Doom song, which is off the split LP with Selfish, which is on Ecocentric Records. Και το επόμενο κομμάτι είναι από το split LP με τον Doom με τους selfies και είναι στην Ecocentric Records. Και είναι σχετικό με την ομοφοβία, τη oh, φοβία δηλαδή προς τους ομοφιλόφιλους. Listen. Τώρα θα ακούσουμε Rudimental Ripenny, το πρώτο του δισκάκι, άμα θέλουμε καλά, Fairs. Τα παιδιά θέλουν να πούνε κάτι εδώ πέρα για το τραγούδι αυτό. I think you say something for Rudimental Ripenny. Yeah, the gig tomorrow we'll have uh, Doom, Milianius, uh, Miasma, Miasma, and uh, a, a, band called Rudimentary Youth, and we do some cover versions of rudimentary Peni and Reagan Youth songs. So anyway, here's some uh, rudimentary Peni. Η θα είσαι με τους Doom, με τους Μίασμα ναι, ναι, ναι. και με ένα γκρουπ το οποίο έχει, είναι αυτό το σχέδιο και ονομάζεται Rudimentary Youth, δηλαδή στοιχειώδης νεολαία και παίζουν ορισμένα, ορισμένες διασκευές τέλος πάντων από τους ε, Rudimentary Youth. Και τους Reagan Youth. Yeah. Ναι, παρακαλούμε να μην παίρνετε τηλέφωνο όση ώρα είμαστε στον αέρα. Δηλαδή είναι σχεδόν αδύνατο να γίνονται όλε οι δουλειέ μαζί. down to Booking Collective. So what usually happens is bands will either get in touch with the club, or if someone wants to put on a band, they'll get in touch with the band and try and organise it. I mean, you're always we want always encouraging people to do things of their own. If someone wants to put something on, mm. we'll always give them help to show them how, to do it, how to get the rope, how to do the ropes of it. But with bands, what what will happen is if we a band comes on and maybe someone doesn't like it or they, they object it somehow we'll have on a Sunday meeting, they'll come to the Sunday meeting and they'll say, well, we don't want that band playing for such and such a reason. And then it's discussed. And if, it, if we agree that, yeah, you're right, we can't put them on, they won't be allowed to play. Uh, but I'd like, to, I'd like to ask you about in general. Do you let bigger bands, bigger names playing in the in the club? If they don't ask for ridiculous amounts of money, you know. It's only that. And if, oh, if, they, if they agree the principles of the club. Okay. And also, as long as not racist, sexist, okay. you know. Δηλαδή, σύμφωνα με τι κριτήρια γίνονται, στείνονται οι συναυλίες εκεί πέρα. Λέτε τέλο πάντων ότι ε, με τον Α ή τρόπο προσπαθούμε να ενθαρρύνουμε ανθρώπου να κάνουν τα πράγματα μόνοι του μέσα από συλλογικότητε και από κολεκτίβε. Ότι ε, όποιο ε, θέλει τέλο πάντων να έρθει σε επαφή μαζί μα έρχεται ή με την κολεκτίβα με ολόκληρη στη συνέλευση τη ή με κάποιου. Και αν κάποιο έχει αντίρρηση, ζωτική αντίρρηση, α πούμε, πρέπει να παίξει ένα γκρουπ, έρχεται το καταθέτει γιατί. Το συζητάμε και αν όντω υπάρχει λόγο να μην παίξουμε, τότε αποκλείονται ας πούμε, οι συγκεκριμένοι από τη διοργάνωση. Ε, ρώτησε τώρα ο Κώστας αν συγκεκριμένα ε, επιτρέπεται ας πούμε, να παίζουν, ε, κάνουν συναυλίες για μεγαλύτερα γκρουπια, πιο γνωστά και λένε ότι ναι κάνουν, αρκεί να μην έρχονται τα ιδιώδια, ας πούμε, σε σύγκρουση με τις αρχές που έχουν θέσει ενάντια στο ρατσισμό και στο σεξισμό και σε αυτά. But uh, it's still that you make gigs, you put up gigs in which you, you give much more money to others and much less no, to others. No, it's per percentage. No. Usually, usually yeah. it's percentage of the door money will go to the band. We we never, we don't give guarantees because we can't. We don't know how many people turn up at a gig. Mm -hmm. But with with bigger bands, what Costas was saying, you've got to understand, it's the club is run by the members, and we can have up to six hundred to thousand members, and each member has an equal right and an equal say. So we can't run along the lines of, well, what maybe you think is right or what I think is right. It has to be what is decided at Sunday meeting. That's your that's your speaking place, yeah, and speaking every member as has a say, and it's so diverse. You know, it's so diversified because you've so many different people with different ideals, mm -hmm. but always run along the same basic political ideals like non-racist, non-sexist, non-homophobic, mm -hmm. and as long as it doesn't breach that, everyone else got a fair chance. Ρωτήσαμε αν, ε, αν τα γκρουπ παίρνουν άλλα, περισσότερα χρήματα, άλλα λιγότερα και λένε ότι εντάξει δεν είναι δική του τακτική αυτή. Απλώ έχουν θέσει σαν όρο το να, σαν ε, τρόπο το να παίρνουν ποσοστό από τα χρήματα τη πόρτα, τα γκρουπ. Το υπόλοιπο φαντάζομαι, εντάξει, θα του ρωτήσουμε στη συνέχεια, πηγαίνει μάλλον για την ενίσχυση του μέρου, έτσι, για συντήρηση των μηχανημάτων. Και ότι λέει απλά πρέπει να το καταλάβετε ότι επειδή είναι ένα μέρο το οποίο λειτουργεί με μέλη, και υπάρχουν φορέ φορές από 600 μέχρι 1000 μέλη, ότι δεν μπορούμε να κάνουμε αυτό που θέλει ο ένα ή ο άλλο. Θα πρέπει να βρεθεί κάποια κοινή οδό επάνω σε αυτά τα βασικά που έχουμε θέσει, στο να γίνονται πράγματα έτσι όπω τα θέλουν όλοι μαζί. Ε, what kind of. Um, the, members, they also have. Um, like the right, or do they also uh, take part, uh, actually take part in coming to the meetings? Yeah, yeah. everyone is Out actively. Six hundred. Yeah, 1, the thing is, no. everyone is actively encouraged to come to the meeting. but you usually on a Sunday meeting, you usually maybe have ten to twenty people. There's usually a hardcore of maybe ten, and maybe a drifting people of maybe another ten who come in and out of the meetings whenever they want. And most people only come down to the meeting if they have something really to say, if they have something maybe to object to or something to put to propose for the club. A lot of the meetings is everything financial has got to go to a meeting as well and be declared, so everyone knows about it. And it's something that can be very, uh, what would you say, it's humdrum, very boring. But it's, a, but it's always it's a platform for everyone to have a say. It does it does uh, cause some problems because. Uh, when there's so few people in the hardcore who are actually actively doing things, they get burnt out and uh, stop. They give up because uh, so there's so many hundred members, but only few people do things. Mm -hmm. mm. So a lot of people leave the club or get get like, sick uh, of it. Yeah, I could be a member, but I, I live hundreds of miles away, so That, that is one thing we, we do on memberships. We have members from Italy, Ρωτήσαμε κατά πόσο τα μέλη, επειδή αναφέρθηκαν εδώ κάποια νούμερα του τύπου 600 με 1000, ας πούμε, αναφάσεις φάσεις, έχουν ε, λόγο και παρουσία έτσι ζωντανή μέσα στη συνέλευση του μέρους και λένε ότι από το καταστατικό, τέλο πάντων μάλλον άγραφο ή γραμμένο δεν ξέρω, του μέρους, ε, ότι το κάθε μέλος έχει δικαίωμα παρουσίας και λόγο, ας πούμε, στη συνέλευση. Συνήθως όμως τα άτομα που εμφανίζονται, καλά φυσικά όταν είναι σε κοντινή περιοχή πούμε, και μπορούν να έρθουν, γιατί έχουν και μέλη τα οποία πούμε, από άλλε πόλει, όπω είναι ο Στίκο Ντράμερ των Ντούμα, ή ε, από την Ιταλία, ξέρω εγώ, από άλλε χώρε δεν μπορούν να εμφανιστούν, ότι όταν εμφανίζονται είναι συνήθω γιατί έχουν κάτι συγκεκριμένο να πούν ή γιατί έχουν κάποιε αντιρρήσει για τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί το μέρο. Αυτό δημιουργεί κάποια προβλήματα, αμέσω προκύπτουν κάποια προβλήματα, γιατί συνήθω είναι περί τα 10, σε μερικέ περιπτώσει, άντε το πολύ, α πούμε, 20 άτομα τα οποία τραβάνε την όλη ιστορία και άλλοι οι οποίοι έρχονται και παρέρχονται, ας πούμε, εμφανίζονται και, και εξαφανίζονται. Ναι. <clears throat> Τώρα θα ακούσουμε ένα άλλο συγκρότημα από τον Bradford, ένα από τα πιο αξιόλογα και ε, πραγματικά εναλλακτικά συγκροτήματα, τη Hell Hazard, που ε, πρόκειται να παίξουν στην Ελλάδα τον Οκτώβριο, αν όλα πάνε καλά. φυσικά. Γκόρντον, Γκόρντον. Νομίζω ότι ο Γκόρντον, ο οποίο επίση μένει στο Πράτφορντ, που είναι φίλο των παιδιών και έχει έρθει μαζί του, θέλει να πει μερικά περισσότερα πράγματα σχετικά με το τι συμβαίνει εκεί. I think, Gordon, you wanted to say some more things about is going on. Whereas now we have the building, the 112 building, and it brings a lot of visitors all the time. People always come, they love it. And also a lot of people have actually moved to Bradford, generally because of the club. But it goes a lot deeper than that. The one in twelve club started. It didn't have, it didn't have a, a building. It started off as a, a thing called we called, called the Claimants Union, and it was to organise events for people who were on the dole or claiming, you know, from the state, claiming social security from the state, to give cheap events, to also give a space where people can could air their views and say things, to put on gigs and other such things, and it just got so big and expanded so much. We had to move from built, from pub to pub sometimes to get you know gigs, but expanded so big, and then the idea came that well maybe we should actually try and buy our own building because we had so much trouble. get our own building to get our own, get our own, own yeah. yeah. because we had a lot of trouble getting getting venues for gigs, and it just shows what people can do if they stick together and go for it and 100%. Because what we have in Bradford is a worldwide known place, and I say people move to Bradford for it, and it that is a, shows what we can actually achieve. Mm-hmm. Λοιπόν, το μέρος του Bradford τέλος πάντων έχει γίνει τόσο πολύ γνωστό, γιατί απλούστατα υπάρχει έτσι κάποιο πνεύμα, αυτό είναι το συγκεκριμένο, ενώ το, το συγκεκριμένο πράγμα πούμε, που υπάρχει είναι ότι ένα, ένα, επικρατεί ένα πνεύμα ενότητας έτσι, ανάμεσα στον κόσμο που μπόρεσε να το κάνει έτσι τόσο μεγάλο. Ο κόσμο ε, έχει μετακομίσει αποκλειστικά εκεί πέρα μόνο και μόνο για να μπορεί ας πούμε, να συμμετάσχει σε αυτό το μέρο, ενώ δεν υπάρχει ας πούμε, και ιδιαίτερα τίποτα άλλο εκεί. I think I translated too little of what you said, but I think it was more or less the, yeah. Ναι. the same. Right. ε, ναι, και αυτά όλα γιατί το, το Bradford έχει ακουστεί από διάφορο κόσμο που έχει ταξιδέψει εκεί πέρα ότι θεωρείται έτσι ένα εξαιρετικό μέρο και από κόσμο ο ζει σε άλλε πόλει στην Αγγλία ότι το θεωρεί ας πούμε, σαν το καλύτερο μέρο ε, στο οποίο θα μπορούσε να, να πάει να μείνει. What would you ε, Υπάρχει τίποτα. I don't know anything more about Bradford or about uh, this place you want to say, or maybe. Bradford's a shithole. so we've covered, we've covered most of what we wanted to talk about. Λέω ότι είναι το Bradford είναι σκατό μέρος έτσι κι αλλιώς. Είναι σκατό Ο καιρός δεν είναι σίγουρα ωραίος, είναι και αυροκαιρός και καμία σχέση με την Ελλάδα. Αλλά οι άνθρωποι είναι καλοί. The one thing that a lot of people are a bit dismayed about about 1 and 12 club is in Bradford. It's got a very large ethnic community. There's a, especially it's a very large Pakistani community, and we have tried to get more integrated, like maybe put on a Bangra things, but th- there's very little interest, and it still remains a very white club. The one twelve club is mainly as white people, which is one thing that we've tried to change, but we can't really because there's not been interest from their community. Mm. one of the good things is that uh, gay people organise lots of events, women organise lots of events, women only events, gay only events. Mm -hmm. So. Λοιπόν, ε, το μέρος του Bradford, το Bradford έχει αυτή την ε, ιδιαιτερότητα που είναι πάρα πολύ καλή, ότι έχει μια πολύ μεικτή κοινωνία. Ε, γυριώς υπάρχει μια πολύ μεγάλη κοινότητα από Πακιστανούς που μένει εκεί πέρα. Προσπαθήσανε για πολλές φορέ τα παιδιά έτσι να δημιουργήσουν έτσι και, αυτοί οι ανάμεικτες καταστάσεις, ε, διοργανώντας πράγματα στα οποία θα μπορούσαν να συμμετέχουν και Πακιστανοί, αλλά η, δική τους κοινότητα ακόμα είναι μακριά για κάποιους λόγους, τέλος πάντων δεν μπορούν να έρθουν σε επαφή. Και εντάξει και κάποιοι άνθρωποι που έχουν, είχαν κάπως ξεκινήσει στο παρελθόν εδώ πέρα στη Θεσσαλονίκη να προσπαθήσουν να κάνουν επαφές με ανθρώπους από άλλες ε, εθνότητε ή ομάδε αντιμετωπίσαν αυτό το πρόβλημα ή ακόμα και με ανθρώπου από ε, πολι... Ε, οικονομικούς μετανάστες ε, ή οτιδήποτε τέλο πάντων, γιατί είναι πολύ περιθωριοποιημένοι και πολύ σε άλλα στάνταρ ζωής. Ε, αλλά αυτό που είναι πάρα πολύ καλό που γίνεται εκεί είναι ότι πολλέ ομάδε διοργανώνονται πολλέ εκδηλώσει από ομάδε α πούμε γυναικείε, ομάδε ομοφυλόφιλων κτλ. Αλλά από yeah, up to this point, I would like to ask you if you are aware at all uh, from what you have seen like these few days you have been here, what you think about if uh, in Greece it's any kind of mixed society, like about have you got any any uh, feeling about what the people do, you know, or think towards homosexuals or you know, like about because me, for me, for instance, I notice a very big lack, before homosexuals or before mixed society or whatever, I also noticed like a very big lack of women everywhere, you know, in this kind of city. And uh, yeah, I don't know what, what your uh, impressions are of after being here for a few days. Τους ρώτησα τι εντύπωση έχουν ε, τι λίγε μέρε που έχουν εδώ για τη, το είδο κοινωνία τη Ελλάδα, ξέρω εγώ, το οποίο δεν είναι ούτω ή άλλω μεικτό, αλλά επειδή εγώ προσωπικά ναι, πιστεύω ότι ακόμα και σε πολύ πρωταρχικά ζητήματα, πρωτού φτάσουμε δηλαδή στο θέμα τη πανεθνική κοινωνία, ξέρω εγώ, τη έκφραση από ομάδε που αναγκαστικά περιθωριοποιούνται, όπω ομοφυλόφιλου, ε, ότι υπάρχει, ας πούμε, για παράδειγμα, πολύ μεγάλη έλλειψη σε αυτό το κύκλο σε αυτό το χώρο, ας πούμε, γυναικών οι οποίε μπορούν να Yeah, I, I think we do have a bit more of a mixed uh, uh, community in England. Uh, I think people just mix more generally. I think there's a difference uh, overall between some of the centres we have, like the one in 12, and some of the squatted places that that we have that we see here a lot, because um, in the squatted places people live there. It's their home. It's it's their life, and, and I think they're very very uh, adamant about about the people that come there. As, whereas with the one in twelve, I mean, partly because it's a it's not an occupied place and we need to make money. Uh, but it, it, this has its good side in that we bring a lot of different people into the club, and so there's a lot of people who probably aren't anarchists or aren't, aren't necessarily political who still use the club. So people who like rave music, people who want to put on gay events, and people who put on women-only events, they're allowed to use the club. Not just allowed, but encouraged to use the club. And but this, but th they don't necessarily have exactly the same politics as the people who started the club. But for a while they have their own space. Και πιστεύω ότι από αυτό που έχει δει εδώ, τέλο πάντων, ότι είναι μια πολύ πιο μεικτή κοινωνία η δικιά του. Καλά, αυτό θα, θα μπορούσα, να, αν μου επιτρεπόταν λίγο να το σχολιάσω, ότι, ότι εξαρτάται από πάρα πολλά πράγματα, γιατί ούτω ή άλλω η Αγγλία, οι δυτικέ χώρε ήταν απει, δυνάμει, οι οποίε, α πούμε, όταν καταρρεύσαν οι απικίε του, αναγκάστηκαν να δεχτούν έτσι ε, ναι. όλους αυτούς τους οικονομικούς ε, μετανάστες στο εσωτερικό και ο πόλεμος, ο οποίος συντελείται καθημερινά ε, στην